37698 fatvo. Savol: Ayol kishining Ramazonning oxirgi 10 kunligida masjidda e'tikof o'tirishi joizmi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Ha, ayol kishining Ramazonning oxirgi 10 kunligida masjidda e'tikof o'tirishi joizdir. Balki e'tikof erkaklar va ayollar uchun birdek sunnatdir. Mo'minlarning onalari roziyallohu anhunna payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan birga u zotning hayotlik chog'larida e'tikof o'tirardilar va u zotning vafotlaridan keyin ham e'tikof o'tirardilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning zavjalari Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramazon hatta tawaffahu Alloh, thumma takafa azwajuhu min ba'dihi Nabiy sallallohu alayhi va sallam to Alloh u zotni vafot ettirgunicha Ramazonning oxirgi 10 kunligida e'tikof o'tirgan edilar. So'ngra zavjalari u zotdan keyin ham e'tikof o'tirishdi. Sahih Buxoriy 2026, chi Sahih Muslim 1172-hadis. chi Ushbu hadisda ayollar e'tikofda erkaklar kabi ekanligiga dalil bor. Avnul Ma'bud kitobidan iqtibos tugadi. Shayx Abdulaziz ibn Boz rahimahulloh shunday degan: E'tikof erkaklar va ayollar uchun sunnatdir. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Ramazonda e'tikof o'tirganliklari sabit bo'lgan va oxirida u zotning e'tikoflari oxirgi 10 kunlikda qaror topgan. Ba'zi ayollari u zot bilan birga e'tikof o'tirardilar. So'ngra u zot alayhi va sallamning vafotlaridan keyin ham e'tikof o'tirdilar. E'tikof o'rni jamoat namozi o'qiladigan masjidlardir. Allohu alam.